Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Risa. 28 na ako. Caregiver dito sa Qatar. Tatlong buwan pa lang ako sa bahay ng amo ko nang magsimula ang lahat. Tahimik ang trabaho ko. Alaga sa matandang ama ng pamilya, linis, luto, at tulog. Ayoko ng gulo. Ayoko ng problema. Ang gusto ko lang noon ay makaipon at makauwi. Pero minsan, hindi mo inaasahang doon ka pa mahuhulog. Ang amo kong lalaki, si Khalid, lagi akong tinatawag kapag wala ang asawa niya. Akala ko noong una, normal lang. Utos, pa-request, tanong tungkol sa gamot. Pero napansin ko, iba ang tingin niya. Parang sobra. Parang may hinahanap. Isang hapon, pagbalik ko mula sa pagbili ng gamot, nadatnan ko siyang mag-isa sa may sala. Nakangiti at may inabot na maliit na sobre. For you, Risa, you work very hard. Pagbukas ko, may halagang hindi ko kayang tanggihan. Halagang kayang magbayad ng ilang buwang utang sa bahay namin sa Pilipinas. Sinuklian ko lang ng mahinang. Thank you, sir. Pero doon nagsimula ang lahat. Naging madalas ang paglapit niya. Unti-unting nagpapahiwatig. Hanggang sa isang gabing wala ang asawa niya. Hindi ko alam kung anong lakas ang pumasok sa akin. Pero nagpadala ako at nagkamali ako. Doon na naging regular ang lahat. Mga sandaling palihim, ginagawa naming siguradong walang CCTV. Tinitiyak namin na nasa opisina o shopping mall ang asawa niyang si Madam Apia. At kapalit nun, pera, mga regalo, mahihirap tanggihan. Pero habang tumatagal, mas bumibigat ang konsensya ko. Hindi ko alam kung pagmamahal ba yun o pagkabulag sa pera. Isang tanghali, habang nagpapahinga ang lahat, tinawag ako ni Khalid sa kwarto nila. Quick, come. Only a few minutes. Kabado ako, pero sumunod. Mabilis, tahimik. Sigurado kaming wala pa si madam. Pero nagkamali kami. Habang nasa kama kami, biglang bumukas ang pinto. Si Ma'am Apia. Nakatayo, nakanganga, at gulat na gulat pero halata mong galit na galit. Hindi ako nakaimik pero para akong binuhusan ng kumukulong tubig. Nalaglag ang cellphone sa kamay niya at halos sabay-sabay ang sigaw niya. You Pilipina, I will kill you. Pagbukas ng pinto at makita kami ni Madam na parehong hubot-hubad sa kama, para akong nawala ng pandinig. Wala akong narinig kundi ang sariling tibok ng puso ko. Parang sasabog. Si Madam, nanginginig ang kamay. Nanginginig ang labi Nakakuyom ang kanyang kamay. At sa kabilang kamay, hawak niya ang silver na dekorasyon mula sa side table. At bago pa ako makagalaw, You betray my home. Sumugod siya. Napaatras ako. Halos malaglag sa kama. Naiharang ko ang braso ko nang ihampas niya ang hawak niya. Pumutok ang balikat ko sa sakit pero hindi pa siya tapos. Para siyang hindi tao. Galit na galit. Tatagain niya na sana ako sa ulo nang biglang humarang si Khalid. Apia, ah, stop! Itinulak niya ako palayo habang sinusubukang pigilan ng asawa niya. Nagpupumiglas si madam. Halos magasgasan si Khalid sa suntok niya. Nagtatalsikan ang lahat ng gamit sa kwarto. Nagsisigawan sila. At sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako. Wala akong suot kundi kumot na mabilis kong ipinulupot sa katawan ko. Bumangga ako sa pintuan, sa dingding. Halos mahulog sa hagdan. Hindi ko alam saan ako tatakbo. Pero ang alam ko lang, kailangan kong makaalis. Paglabas ko ng gate, nanginginig, umiiyak, tinatawagan ko ang tanging taong alam kong pwede kong lapitan. Kapwa ko pinay na si Joan, nakasama ko doon sa training center. Joan, tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Please. Ha? Nasaan ka? Ano nangyari sa'yo? Susunduin kita. Nagtago ako sa likuran ng isang malapit na moske. Nakatalokbong ang kumot na parang sira ulo. Nanginginig sa kaba at takot. Maya-maya, dumating si Joan. Dala ang abaya at jihab. Bilis, isuot mo to. Baka hinahanap ka na ng babae. Hindi na ako nagtanong. Hindi na ako nag-isip. Sumama ako sa kanya at Dinala niya ako sa maliit nilang apartment. Doon ako pinatulog, pinakain, at tinulungan niya akong mag-ayos ng papeles para makauwi. Papaiksiin ko na lang po. Pagdating ko sa Pilipinas, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit. Pakiramdam ko, may humahabol pa rin sa akin. Ilang linggo akong hindi lumalabas ng bahay. Hindi ako makatulog kapag may naririnig akong malakas na sigaw o paglakad ng tao. Pero mas mabigat pa pala ang susunod. Isang umaga, hindi ako nakabangon. Nahihilo ako, nasusuka, at sobrang hina ng pakiramdam ko. Akala ko, stress lang. Pero nang pumunta ako sa health center, Tahimik ang nurse. Tinignan niya ako at mahinang sinabing, Ma'am, buntis po kayo. Hindi ko alam ang iisipin ko ng oras na yon. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa sa sakit ng kapalaran ko. Hindi ko alam kung magagalit ba ako kay Khalid, sa sarili ko o sa mundo. Ang alam ko lang may batang nabuo sa gitna ng kasalanan at takot at pagkakamali. Ngayon, pag iniisip ko ang lahat ng nangyari, ang relasyon namin ni Khalid, ang pagtataksil, ang takot, ang paghabol, ang halos ikamatay ko. Para akong ibang tao na nakatingin sa sarili kong pagkakamali mula sa malayo. At hindi ko pwedeng itanggi. Mali ang ginawa ko. Hindi dahil mahina ako. Hindi dahil OFW ako. Mali dahil pinayagan kong kunin ng tukso ang dapat ay prinsipyo ko. Nakaloko ako ng pamilya, nakasira ako ng tahanan, at muntik nang masira ang buhay ko, at buhay ng batang ipinagbubuntis ko dahil sa isang desisyong alam kong bawal pero pinasok ko pa rin. Hindi ko pwedeng sisihin ang bansa, ang amo ko, o kahit sino. Ako ang pumili at kailangan kong magbayad. Ngayon, bawat araw, tinatandaan ko ang aral. Hindi lahat ng nagbibigay sa iyo ng kaginhawaan ay tama para sa iyo. Hindi lahat na nag-aalok ng pera ay dapat tanggapin. At hindi lahat ng lihim ay mananatiling lihim. Hanggang dito na lang po ang kwento ko Sir Dave. Sana mapili. Salamat po. Mahilig akong makinig ng mga horror stories. Pero itong ibabahagi ko, mas nakakatakot pa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Kiko. 32 years old. OFW sa Doha, Qatar. Apat na taon na akong nagtatrabaho bilang technician sa isang malaking kumpanya. Tahimik lang ang buhay ko dito. Trabaho, padala sa pamilya, tulog, paulit-ulit lang. Hanggang sa nakilala ko siya. Si Asha. Isang customer lang siya sa unang tingin. Lumapit para magpaayos ng maliit na appliances sa shop. Pero mula sa boses niya, sa paraan niyang ngumiti, parang may kung ano sa loob ko ang nabuksan. At imbis na umiwas, hinayaan kong mahulog ako. At oo, alam kong may asawa siya. Alam kong bawal. Alam kong delikado. Pero ang hirap pigilan. Lalo na't siya mismo ang lumalapit. Nakikitext, nagyayayang makipagkita pagkatapos ng trabaho. Iko, I feel safe with you. Sabi niya minsan habang nasa kotse kami. Nakaparada sa madilim na bahagi ng isang parking area. Pero ang mundo dito sa Qatar maliit at walang lihim na hindi lumalabas. Nagsimula ang problema ng mapansin kong parang may sumusunod sa amin. Isang itim na SUV na palaging nasa likod namin. Una, inisip kong paranoid lang ako. Pero nang minsang ihatid ko si Asya sa may intersection, bigla siyang kinabahan. My husband, he knows something. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako makahinga. Alam ko ang batas dito. Hindi ito biro. At akala ko hanggang doon lang ang takot. Pero kinagabihan, pag uwi ko sa staff accommodation, may nakapaskil na papel sa pinto ng kwarto ko. Walang pangalan. Walang kahit anong salita. Isang larawan lang. Larawan namin ni Asya. Nakaupo sa loob ng kotse. Kuha mula sa malayo. Pero malinaw. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ito simpleng relasyon. Hindi na ito pagtataksil lang. May nagmamatsyag sa akin. May galit sa akin. At alam kong hindi sila titigil. Pagkatapos kong makita ang litrato namin ni Asha na nakadikit sa pinto, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip kung paano nila nakuha yun. Kung gaano katagal nila kaming minamanmanan. At kung bakit parang wala na akong ligtas na lugar. Kinabukasan, paglabas ko ng accommodation, papunta sana sa trabaho, may nakaparadang puting van sa tapat. Pangkaraniwan lang, pero ramdam kong may mali. Naglakad ako paalis, medyo nakayuko, pero bago pa ako makalayo, Kiko, napatingin ako, nanigas ang katawan ko. Tatlong lalaking Arab ang lumapit, isa sa kanila, mas matangkad. May suot na kandura at gutra. Kita sa mga mata niya ang puot kahit hindi niya sabihin ang pangalan niya. Alam ko na agad. Siya ang asawa ni Asya. Naglakad ako paatras pero huli na. May biglang umawak sa braso ko mula sa likod. Isang iglap lang. Binalibag nila ako papasok sa van. Napasigaw ako pero mabilis nilang natakpan ang bibig ko. Pagkasara ng pinto, umandar agad ang ban. Sa loob, amoy langis at pawis. Madilim, tatlo sila. Ako, isa lang. Wala akong laban. Sinuntok nila ako sa tagiliran, sa sikmura, sa muka. Hindi sila nagsasalita, ni hindi man lang ako tinignan ng diretso. Para bang hindi ako tao, para lang akong basurang kailangang itapon. Pagdating namin sa isang liblib na lugar sa disyerto sa labas ng Doha, ibinaba nila ako. Malamig ang hangin, pero parang nagbabaga ang loob ko sa takot. Hinila ako ng asawa ni Asya sa kwelyo at tinapat ang mukha ko sa headlight ng van. You destroy my family. So I destroy you. Sabi niya, mababa ang boses, nanginginig sa galit. Pagkatapos nun, may kumalansing na bakal. Kutsilyo. Dumikit ang talim sa leeg ko. Ramdam ko ang lamig nito. Ramdam ko ring wala silang balak tumigil. Plano nila akong tapusin. Pero sa sandaling binitawan niya ako para ihanda ang tali at itulak ako papunta sa mabatong bahagi ng lupa. Nakita ko ang pagkakataon. Kahit nanginginig ang tuhod ko, kahit nahihilo ako sa mga suntok. Tumakbo ako. Wala akong direksyon. Wala akong plano. Ang alam ko lang, kailangan kong mabuhay. Sumigaw sila. Umalingaw-ngaw sa dilim ang mga yabag nila. Mabilis sila. Mas malalaki sila. Mas malakas. Pero ako, desperado. Dumaan ako sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Dumula sa isang buhangin ng bahagi. Halos madapa. May pumutok na baril mula sa likod. Isang putok lang. Pero sapat para maramdaman kong halos sumabog ang dibdib ko sa takot. Tumakbo ako ng walang tingin-tingin. Hanggang sa makita ko ang mahinang ilaw ng highway. Mga sasakyang dumadaan, mga taong hindi nila basta pwedeng saktan. Lumingon ako. Malayo na sila. Hindi na nila ako hahabulin sa kalsada. Pagdating ko sa gilid ng highway, bumagsak ako. Sugatan, duguan, nanginginig pero buhay. Kinabukasan, dinala ako ng kasama kong Pinoy sa ospital. Hindi ko kayang magsumbong sa pulis. Alam ko ang kapalit. Pareho kaming makukulong ni Asha dahil sa relasyon namin. Kaya nanahimik na lang ako. Pinagsisihan ko ang lahat. At kinabukasan pa lang, nagpaila ko ng exit permit. Umuwi ako ng Pilipinas hindi ko na muling nakausap si Asha. Hindi ko na rin gustong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Pero isang bagay ang malinaw. Minsan, ang pinakamapanganib na parte ng buhay OFW ay hindi ang trabaho, kundi ang tukso. Ako ay isang simpleng trabahador sa Qatar. Hindi ko nasasabihin ang pangalan ko. Pati na rin ang pangalan niya. Basta ang alam ko, hindi ko inakalang papasok ako sa pinakamapanganib at pinakamasayang pagmamahal ng buhay ko. Nagtatrabaho ako bilang family driver ng isang kilalang pamilya sa Doha. Doon ko nakilala ang dalaga. Maganda Mahinhin, tahimik. Laging may libro. Anak siya ng amo ko. At alam kong bawal. Hindi lang basta bawal, kundi delikado. Pero minsan, hindi mo mapipili ang puso. Nagsimula kami sa simpleng usapan sa garden hanggang nauwi sa mahabang gabi ng kwentuhan. Hanggang isang araw, habang inihatid ko siya sa university niya. Bigla siyang humawak sa kamay ko. Doon ko naramdaman na pareho na kaming nahuhulog. Pero may isang malaking problema. Ipinagkasundo na siya sa isang lalaki, anak ng kaibigan ng pamilya nila. Isang kasal na hindi niya gusto. Nang malaman ko yun, gusto kong umiwas, gusto kong tumigil. Pero sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak, tapos sinusundan ng pangungusap na, Please, don't leave me. Hindi ko magawa. Isang araw, bigla siyang tumawag sa akin. Nanginginig ang boses. He found out the man I supposed to marry. He knows about us. He told my parents para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kinabahan ako ng todo. Alam ko ang kapalit. Pwede akong makulong, pwede akong mawala, at hindi na makita pa. Pero tumakbo pa rin ako papunta sa lugar nila. Hindi na nag-isip. Pagdating ko sa may gilid ng bila, nag-aaway na sila sa loob. Naririnig ko ang sigaw ng ama niya, pati ang lalaking ipapakasal sa kanya. Galit na galit silang lahat. Nakita ko siya sa likod ng bahay. Umiiyak, hawak ang maliit na bag. Nang makita niya ako, tubakbo kami. Hindi ko alam saan pupunta. Wala kaming plano. Wala kaming pera maliban sa ilang libong real ko. Pero tumakbo kami sa madilim na kalsada, papunta sa accommodation ng kaibigan kong Pinoy. Doon kami nagtago ng ilang araw. Halos hindi lumalabas. Kada dumadaan na SUV sa labas, napapasiksik kami sa sulok. Kada may kumakatok, kinakabahan kami. Hanggang isang gabi, may narinig kaming malakas na busina. Tumigil sa tapat ng building. Itim na SUV. Parehong modelo ng sasakyan ng pamilya nila. Hinila ko siya papunta sa likod ng kwarto. Tinakloban ng kumot at nagdasal na lang ako na sana hindi kami makita. Isang minuto, dalawang minuto, hanggang tatlo. Umandar ang sasakyan at umalis. Pero yun ang huling araw na alam naming ligtas na kami. Kaya nagdesisyon kami. Kailangan kong makauwi at kailangan niyang sumunod sa Pilipinas bilang turista. At doon na kami magtatago. Inayos namin ang papeles ko ako ang nauna. Hindi ako nakatulog sa eroplano habang iniisip kong aabangan ba nila ako sa airport. Pero nakalabas ako. Nakabalik ako sa Pilipinas. At makalipas ang dalawang linggo, tumawag siya. At sinabi niyang nasa airport na daw siya dito sa Pilipinas. Umiyak kami parehas. Hindi ko malilimutan yon. Nagkita kami sa terminal at doon ko siya niyakap ng mahigpit. Nakasuot siya ng mask at jihab. Nanginginig pero nakangiti. Naganap kami ng maliit na upahan sa probinsya. Walang nakakakilala sa kanya. Walang makakapagtanong. Dahan-dahan naming binuo ang buhay namin dito. Malayo sa bansang halos pumatay sa relasyon namin. May takot pa rin, may kaba pa rin. Alam namin na kung Hanapin siya. Delikado. Pero araw-araw kapag nakikita ko siyang masaya sa simpleng buhay, alam kong tama ang pinili namin. Hindi madali, hindi perpekto, at hindi tama ayon sa mundo. Pero kami ang pumili, kami ang lumaban, at kami ang humawak sa pagmamahala na bawal pero totoo. Ang pag-ibig na ipinaglalaban ay hindi laging tama pero ang pag-ibig na totoo, minsan, mas malakas sa takot, tradisyon, at kahit kapalaran. Hanggang dito na lang po Sir Dave. Salamat kung mapili ang kwento ko. Hindi ko malilimutan yung amoy ng hangin paglabas namin ng syudad. Yung parang to yung lupa na may halong alikabok. Yun yung araw na dinala ako ng amo ko sa gitna ng disyerto. At hindi ko pa alam noon na yun din pala ang magiging daan ko para makaligtas. Tawagin niyo na lang po akong Arbel. 32 years old, taga Batangas. Driver ako sa Saudi. Naigit isang taon na akong nasa kanila. Sa una, kaya naman ang trabaho. Pero pagdating ng mga huling buwan, dumoble ang oras ko sa biyahe. Araw-araw, halos 18 hours akong nagmamaneho. Minsan nga nakaidlip ako saglit sa manibela at sinigawan ako ng amo ko na parabang wala akong karapatang mapagod. Tiniis ko kasi bawat padala ko sa Pinas, may kinakain ng mga anak ko. Hanggang sa isang araw, inutusan niya akong sumama sa kanya papunta sa private rest house nila sa desierto. Wala akong tanong, trabaho ko naman. Pero nung papalayo na kami ng papalayo sa syudad, parang may bumibigat sa dibdib ko. Tahimik siya sa likod habang nakapon. Ako naman, pilit nilalabanan ng antok at pagod. Pagdating namin sa rest house, pinark ko yung sasakyan. Ang init, ang tahimik, wala kang maririnig kundi hangin at malalayong tunog ng buhangin na parang umahampas sa pader. Sabi niya sa akin, Wait in the car. Yun lang. Tapos bumaba siya. Pero alam ko yung ugali niya. Kapag nagtagal yun sa loob, ibig sabihin, aabutin ng oras. Habang nakaupo ako, nakapikit yung mata ko. Nanginginig pa yung braso ko sa pagod. Saka pa ako nakaramdam ng kaba na hindi ko maintindihan. Yung tipong parang may mangyayari. Hindi ko alam kung bakit. Pero may instinct akong nagsabing, Arbel, oras mo na. Kung hindi ka gagalaw ngayon, di ka makakalabas ng buhay. Parang ganun yun naiisip ko. Hindi pa ako tumatakas noon kahit kailan. Pero yung araw na yun, ibang takot yung naramdaman ko. Sobrang tahimik ng desierto. Naririnig ko yung tibok ng dibdib ko. Naririnig ko rin yung yabag ng amo kong papasok sa loob ng rest house. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit isang taon, napaisip ako. Kung aalis ako ngayon, walang makakaalam. At doon nagsimula ang plano ko. Yung pinakang mapanganib na desisyon na nagawa ko. Pagpasok ng amo ko sa loob ng rest house, ilang segundo lang ang lumipas bago ako nagdesisyon. Hindi na ako nag-isip, hindi na ako nagplano. Tumakbo agad ako sa likod ng sasakyan. Binuksan ko yung maliit na compartment sa likod kung saan minsan niya ako pinapakuha ng tools. Swerte, nandun pa yung lumang water bottle ko. Nakakalahati na lang ang laman. Yun lang ang meron ako. Wala akong pagkain, wala akong pera, wala ring direksyon. Pero isa lang ang alam ko, hindi na ako babalik sa kanya. Dahil alam kong pag tumagal pa ako, pwede niya akong saktan. Dahan-dahan akong lumayo sa sasakyan. Tinitignan ko yung pinto ng rest house, baka biglang bumukas. Pero tahimik, walang kahit anong tunog. Nang makalayong mga dalawampung metro, tsaka ako tumakbo ng mabilis. Parang mababali yung tuhod ko sa bigat ng pagod ko, pero hindi ko ininda. Yung sikat ng araw, tirik na tirik. Yung buhangin, parang nakakasunog ng talampakan kahit nakasapatos ako. Pero ang pinakamasakit, yung paghinga ko, parang hinihiwa ng init yung ilong ko. Parang matutuyo yung lalamunan ko sa sobrang uhaw. Sa kalagitnaan ng pagtakbo ko, napatingin ako sa paligid. Walang kalsada, walang puno, walang tao. Disyerto lang kahit saan ako tumingin. Pero kahit ganon, mas pipiliin ko na yun kaysa bumalik sa bahay na punong-puno ng sigaw at pagmamaliit. Hindi pa lumilipas ang isang oras ng paglalakad at pagtakbo, ubos na yung tubig ko. Pakiramdam ko, nagdidikit-dikit na yung dila ko sa sobrang uhaw. Tinitignan ko pa yung takip ng bote, tapos inuga ko. Baka may natira pa kahit patak, wala. Kaya inupo ko yung sarili ko sa gilid ng buhangin. Mali pala, sa init ng lupa, parang naluluto yung puwet ko. Tumayo agad ako kahit nanginginig na yung tuhod ko. Habang naglalakad ako, bigla akong naisip, Arbel, baka dito ka na matapos pag titigil ka. Pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Ayokong tumigil. Baka sakaling hanapin nila ako at makita ako. Inisip ko yung mukha ng dalawang anak ko. Yun ang nagbibigay ng lakas. Maya-maya, Lumabo na yung paningin ko. Hindi ko na mapokus yung paligid. Para akong lumalakad sa isang lugar na walang dulo. Tapos naramdaman ko na umikot yung ulo ko. Tapos naramdaman kong umiikot yung ulo ko. Parang lumulubog yung buhangin sa paa ko. Hanggang sa hindi ko na kaya, nanghina yung tuhod ko at bumagsak ako sa buhangin. Hindi ko na maalala kung ilang minuto o oras akong nakadapa doon. Pero bago ko tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang tunog na hindi ko inaasahan. Mabagal na ugong ng sasakyan, parang papalapit, parang umaandar sa buhangin. Tinry kong tumingin, pero isa lang ang nakita ko. Isang puting sasakyan na dahan-dahang tumitigil malapit sa akin. Kinabahan pa ako kasi baka amo ko yun. Pero bigla ko nawala ng malay. Pagmulat ko, nasa loob na ako ng sasakyan. May malamig na hangin mula sa aircon at may tatlong Pinoy na nakatingin sa akin. Bro, buti na lang nakita ka namin. Akala namin manikin ka sa gitna ng buhangin eh. Sabi nung isa habang binibigyan ako ng tubig. Ininom ko yun na parang unang beses kong nakatikim ng tubig sa buong buhay ko. Saka lang ako nakahinga ng malalim. Tinanong nila ang nangyari sa akin. Pinaliwanag ko. Nagtaka rin ako kasi bakit sila napunta roon. Sabi nila, may dineliver lang daw sila sa isang rest house. Ang naisip ko, baka dun sila nag-deliver sa bahay ng amo ko. Kaya siguro nung pabalik na sila, nakita nila ako. Dinala nila ako sa accommodation nila, pinakain, pinagpahinga. Kinabukasan, Tinulungan nila akong tumawag sa embassy. Pagkatapos ng dalawang araw, kinuha na ako. Hindi ako pinabalik sa amo ko. At doon nagsimula yung proseso ng pag-uwi ko. Sa madaling salita, nakauwi ako ng ligtas Sir Dave. At dito sa Pilipinas, nagnegosyo na lang ako at hindi na bumalik sa Saudi kahit kailan.